Ասպրամ ամառային արձակուրդները մնացել է ընդամենը մի քանի շաբաթ։ Դու ինչքան տեղյակ եմ մի մասը անցես կանցրել ճամբարում, ինչը քո տարիքի երեխայի համար շատ հետաքրքիր ժամանց է ամառային երևի, բայց նախ սկսենք նրանից առհասարակ ինչպես ես անցկացնում տարվա ընթացքում ազատ ամենաշատ ժամանակը ամառային արձակուրդները։ Ամառային արձակուրդները ես շատ եմ սիրում, քանի որ ազատ ժամանակը շատ է լինում, ընկերներ, նոր շրջապատ, ես ամենաշատ շատ կարևորում եմ ճամբարի գաղափարի մեջ այն, որ այնտեղ ես նոր ընկերներ եմ ձեռք բերում, այսինքն նոր շրջապատ, նաև ավելի ինքնուրույն եմ դառնում եւ շատ հետաքրքիր է ընդհանրապես անցնում ճամբարում։ Ես նախընտրում եմ ճամբարային հանգիստը, ճամփորդելը նույնպես նախընտրում եմ, բայց ավելի շատ ճամբարային հանգիստ եմ նախընտրում։ Այս տարի ինչ ճամբարում էր։ Սա քո առաջին ճամբարը չէ։ Ինչքան գիտեմ, դու արդեն մի քանի տարի է տարբեր ճամբարներում ես անցկացնում քո ամառային հանգիստը գոներ ինչ որ մասը ուզում եմ մի քիչ պատմես հենց այս ճամբարի մասին այս տարի որտեղ։ Ես այս տարի գնացել եմ Վանաձորի Արբանյակ ճամբարը, այնտեղ շատ հետաքրքիր էր, համախմբվածություն կար, միասնություն կար, որովհետև կային երեխաներ ինչպես Արցախից, այնպես էլ Ջավախքից, Երևանից եւ Գյումրիից, ինչպես նաեւ Ֆրանսիայից։ Շատ հետաքրքիր էր այնտեղ անցնում, որովհետև տարբեր մարդիկ համախմբվել էին եւ դարձել էր մի միասնական ընտանիք, կազմակերպվում էին տարբեր միջոցառումներ, տարբեր խաղեր ենք սովորում, հմուտ ձեռքեր, ինչ որ աշխատանքներ էին կատարում, մրցույթներ կային բազմաթիվ եւ այնտեղ ժամանակ անցկացնելը ուղակի հաճույք էր։ Ֆրանսիայից նույնպես երեխան է, ֆրանսահայ երեխան է։ Ոչ, երեխաներ երեխաներ չէին, 19-20 հա, տարեկան, սկաուտներ էին, այո, երիտասարդներ եւ նրանց հետ նույնպես շատ հետաքրքիր էր։ Այսինքն նրանք ձեզ ղեկավարում էին պարզապես, թե նրանք էլ էին եկել։ Նրանք եկել էին հանգստանալու, մեզ հետ խաղում էին, խաղեր էին մեզ բացատրում եւ շատ հետաքրքիր, այո, հենց ֆրանսիացիները։ Իսկ ինչպես էիք Նրանց հետ կային թարգմանիչներ, թարգմանիչները մեծ բացատրում էին, իսկ ֆրանսիացիների հետ ընդհանրապես մենք անգլերեն էինք խոսում կամ ով ֆրանսերեն գիտեր, ֆրանսերեն էլ էինք խոսում։ Պաստորը որոշակի նաև լեզու եք սովորել։ Այո։ Նշեցի համախմբվածության մասին եւ տարբեր վայրերում ապրող հայերի համախմբվածությունը, ինչը շատ հետաքրքիր է, ասենք Ջավախահայը, Արցախահայը, Երևանի հայը, գտել ես տարբերություններ ինչ որ։ Ճիշտ ասած տարբերությունները միայն բաբարում էին, եթե անկեղծ, բայց ես ընդհանրապես տարբերություն չեմ գտել, որովհետև ամենտեղ նույն հայն է։ Ասեմ, որ ջավախքի երեխաները շատ լավն են, ինձ շատ են դուր եկել այնտեղի երեխաները, ինչու՞ չէ նաև Երևանի երեխաներն են լավ, չի կարելի ասել նա այստեղից է, նա այնտեղից է իմ կարծիքով, որովհետև բոլորն էլ հայ են եւ մենք մեզ զգում էինք ինչպես մի ընտանիք։ Վերջին օրը շատ լացեցինք, որովհետև շատ ենք իրար հետ կապվել։ Կա հեռանկար, որ ասենք հաջորդ տարիներին նույնպես կկազմակերպվեն ճամբարներ, թեկուզ ուրիշ տեղ, թեկուզ նույն Հայաստանի մի այլ վայրում կամ հենց Արցախում։ Իհարկե կա, բայց քիչ ծնողներ են իրենց երեխաների ընկերներին ուղարկում ճամբար։ Այսինքն հենց Արցախից դժվար Արցախից չէ, Արցախից շատ էր պահանջարկը, շատ երեխաներ են ցանկացել գնալ եւ շատ դժվար էր ընտրություն կատարել ով գնա, ով մնա։ Իսկ կա ինչ որ սկզբունք, որով ընտրում էին որ երեք կարծիքով չկա, ուղղակի ով հասցրել, այո, ժամանակի ժամանակի առումով էր դա կապված։ Իսկ ինքդ քո մեջ ինչ ես նոր հայտնալ վերել հենց այդ երեխաների հետ շփվելուց հետո, ճամբարական կյանքից հետո։ Ասեմ, որ այնտեղ կա մի մեծ գաղափար, որը կոչվում է հայրենասիրություն։ Այդ ճամբարի ընթացքում ավելի ես հայրենասեր դառնում իմ կարծիքով, ինձ հետ դա կատարվեց։ Ես դարձա ավելի հայրենասեր, դարձա ավելի ինքնուրույն։ Շփվելու արդյունքում նոր բաներ սովորեցի, որովհետև ամեն մեկից ընդօրինակելու բան ես գտնում։ Ասենք կան ծնողներ, ովքեր որոշակիորեն վախենում են, դժվարանում են երեխաներին բաց թողնել, առավել եւս որ ապրելու տարածքից դուրս պետք է գնան։ Բայց կան այնպիսի ծնողներ, որոնք բաց են թողնում երեխաներին, բայց երեխաները չեն ուզում գնալ։ Նման դեպքեր։ Այո, եկել էր մի երեխա, ինքը սկզբում չէր ուզում ընդհանրապես գալ, միշտ ասում էր չեմ ուզում, ինչու եք ինձ գրել, բայց եկան այնտեղ ու վերջին օրը այնքան լացեց, որ գնալու է տուն։ Ես նրան ասել էի, որ կտեսնես, ինքը ասում էր չէ, ես հաստատ, այո, այո, ես հաստատ չեմ ցանկանում ծանոթանալ այդ երեխաների հետ, բայց հետո վերջում այնքան լացեց, եւ ավելաշատը ինքը լացեց կողմից։ Այսինքն եւ երեխաները եւ ծնողները գալիս է մի պահ, որ պետք է հասկանան, որ անհրաժեշտ է կամած-կամած ինքնուրույնություն ձեռք բերել այնուամենայնիվ։ Ծնողները վախենում են իրենց երեխաներին բաստոնել, բայց նրանք պետք է գիտակցեն, որ այդպես երեխան ավելի ինքնուրույն է դառնում։ Նա կամած-կամած ընտելանում է մեծ կյանքին, որը պետք է ոտք դնի։ Բոլոր ճամբարները շատ կրթական են, դաստիարակչական են եւ ավելի են կոփում, ավելի են ինքնուրույն դարձնում ձեր երեխաներին, այնտեղ չկա ինտերնետային կապ, համակարգիչ, ոչ հեռուստացույց, կան ընկերներ, կան կան տարբեր խաղեր, ընկերական շրջապատը զուտ շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն ժամանակը միայն շփվելու տարբեր խաղերի միջոցով, զրույցների, միջոցառումների հենց այդ օրերը անց էր կացվել պարզապես իրար հետ շփվելով եւ երևի ավելի արդյունավետ, քան որվա մի քանի ժամը համակարգչի առաջ կամ հեռախոսով անցկացնելիս։ Ի վերջո ամբողջ տարվա ընթացքում հենց այդպես էլ անցնում է օրը, գոնե տարվա մի ինչ որ հատված պարզապես շփվելու համար կարելի է հատկացնել։ Փոծնողները հանգիստ են ընդունել ճամբար գնալու փոծ ցանկությունը։ Այո, որովհետև ես փոքրուց եմ գնում ճամբարներ եւ շատ եմ սիրում ճամբարներ։ Մայրիկներն ինձ տարել առաջին ճամբարը եւ առաջին ճամբարը ես գնացի Շուշիում, ես այդ ճամբարը շատ հավանեցի։ Հետո կամաց-կամաց արդեն ուրիշ ճամբարներ սկսեցի գնալ ու նոր ընկերներ, բացահայտումներ արեցի ինձ համար։ Արդեն Արցախի տարածքից դուրս։ Այո։ Ասպրամ ուզում եմ նաեւ քո տարեկիցներին, քեզնից փոքրերին խորհուրդ մաղթանք հղես հենց հանգստի ձև ձևերի հետ կապված նաև։ Ես նախընտրում եմ ճամբարներ, շատ եմ սիրում նաև գյուղը։ Գյուղի առօրյան էլ է շատ հետաքրքիր, օրինակ կան այնպիսի երեխաներ, ովքեր ասում են, թե գյուղում ինչ կա, գյուղը ինչ տեղ է, բայց հավատացեք դա այդպես չէ։ Ես գյուղում այնքան ընկերներ ունեմ, եւ նույն ճամբարը ինձ համար գյուղի հետ հավասար մի բան է, որովհետեւ Սիրելի բան։ Շատ եմ սիրում ես գյուղը ու գյուղի երեխաներին իմ պատկերացմամբ ընդհանրապես տարբերվում են ուրիշ երեխաներից, նրանք ավելի լավ են են գիտակցում ամեն ինչ, ավելի լավ են քեզ հասկանում, քան ուրիշ երեխաներ։ Այնտեղ կան շատ արվեստասեր երեխաներ եւ շատ տաղանդավոր երեխաներ։ Ուղղակի ցավային այն է, որ չկան այնտեղ այնպիսի հաստատություններ, ինչպես օրինակ մեր մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնն է, այսինքն այդ երեխաների զարգացման համար տաղանդը չեն կարողանում զարգացնել այո։ Մնացել է ուսումնական տարվան քիչ ժամանակ <laughs> եւ ինչպես կուզեիր սկսել այն քեզ համար։ Ուսումնական տարին ճիշտ ասած ցանկանում եմ շատ լավ սկսել։ Այս տարի պետք է քննություններ հանձնեմ 9-րդ դասարանն ավարտելով։ Ճիշտ ասած ավելի շատ ջանքեր կպահանջի։ Այո, ավելի շատ ջանքեր, ավելի շատ ժամանակ, բայց շատ ուրախ եմ, որ գնալու եմ դպրոց, ընկերներիս տեսնելու եմ։ Նաեւ գիտակցում ես, որ ավելի պատասխանատու տարի է։ Այո։ Շնորհակալություն Ասպրամ, հուսամ արձակուրդների այս փոքր մասն էլ արդյունավետ կանցկացնես, կվայ կայելես մնացած օրերը եւ նոր թարմ ուժերով կգնաս դպրոց։ Մարգարիտա, երևի ունես սիրած առարկաներ։ Այո։ Որոնք են։ Շատ սիրում եմ մայրենի առարկա։ Մայրենի լեզուն։ Ինձ թվում է բոլոր հայերը պետք է սիրեն այդ առարկան, որովհետև դա իմ հարազատ լեզուն է։ Մայրենի լեզվով ենք խոսում։ Եթե չլիներ մայրենի լեզուն, չգիտեմ մենք ինչպես կարտահայտվեինք։ Դասերից դուրս ինչով է սիրում զբաղվել։ Խաղում եմ ընկերներիս հետ, ժամանակ եմ անցկացնում, զրուցում։ Եվ Բակային խաղեր խաղում եք։ Այո։ Այժմ քանի դեռ ամառային արձակուրդներ են հասցնում ես վայել այլել այս վերջին ամիսը, որ արդեն պատրաստվես դպրոց գնաս։ Այո։ Իսկ ինչպես ես սիրում սովորաբար հանգիստը անցկացնել։ Ընկերներիս հետ եմ զբոսնում։ Մարգարիտա հասցնում ես նաև ընթերցել այս ընթացքում։ Այո, մեկ-մեկ, երբ ազատ ժամանակ է լինում, երբ արև է լինում եւ չեմ կարող դուրս գալ փակ։ Դու մեր նախնական զրույցի ժամանակ ասացիր, որ շատ սիրելի գրողներ ունես։ Այո, ունեմ եւ մեկը չեն տարբեր ոչ եմ սիրում կարդալ։ Ունես սիրելի բանաստեղծ կամ սիրելի գրող։ Այո, ունեմ, սիրում եմ Եղիշե Չարենց, Պարույս Սևակ, Շիրազ, ամեն շատ սիրում եմ նոր մասին բանաստեղծությունները։ Իսկ երբևէ մասնակցել ես, ասենք, ասմունքի ինչ որ մրցույթների կամ նման միջոցառումների։ Ոչ, Եթե սիրում ես պոեզիա ընթերցել։ Չէ, ուղղակի ես կարդում եմ ինձ համար։ Իսկ ինչ է մնում քո հիշողության մեջ կարդացածը բանաստեղծություններից, ինչն է ամենաշատը տպավորվում։ Ավելի շատ սիրում եմ Շիրազի մոր մասին գրված բանաստեղծությունները։ Մարգարիտա, իսկ մասնագիտություն ընտրել ես արդեն։ Ես ուզում եմ դերասանուհի դառնալ։ Ինչն է քեզ գրավում այդ մասնագիտության մեջ։ Ուզում եմ հայտնի լինել։ Քեզ գրավում է այն փաստը, որ հնարավոր է դու դերասանուհի դառնաս, քեզ մոտենան, ծանոթանան, դու շրջագայես, տարբեր բեմերում հանդես գաս, այո։ Նաև այդպես, բայց նաև նրա համար, որ սիրում եմ այդ մասնագիտությունը, ես ձգտում եմ լավ դերասանուհի դառնալ։ Իսկ դրա համար ինչ որ բան անում ես փորձում եմ ավելի շատ գրքերը կարդալ բարձրացան եւ ավելի արտահայտիչ։ Իսկ դերասանի համար ամենակարևորը ո՞րն է, ինչ ես կարծում պետք է լավ ճանաչանամ կերպարին եւ բնավորության գծերը եւ կարողանամ ասել այնպիսին կարծեն թե իրական լինի։ Եթե ես կերպարի բնավորության գծերին չճանաչանամ, ես չեմ կարող հանդիսատեսին փոխանցել դրա ասելիքը, չեմ կարող դերը ավելի լավ տանել։ Իսկ քեզ ինչ է թվում, ինչ կերպարներ դու կարող ես մարմնավորել։ Ավելի շատ դրական կերպար, ինձ համար բացասական կերպար կերպարը անհասանելի է։ Ասում են ավելի դժվար է բացասական կերպար կերտելը։ Չէ, ոչ թե նրա համար, որ դժվար է, ես ձգտում եմ դրական մարդ լինել իրական կյանքում եւ այնպիսի բաներ չեմ անում, որ կողքինի համար ես բացասական լինեմ իրականում։ Եվ նույնը կանեմ նաեւ իմ դերասանական կարիերան։ Քեզ հաջողություններ ենք մաղթում եւ իհարկե ակնկալում ենք, որ երբ դերասան դառնաս, այդ ժամանակ էլ կհանդիպենք քո տարեկիցներին այս ամառային ընթացքում մինչև դասերը սկսվելը։ Ինչ խորհուրդ կարող ես տալ, որ ավելի լավ օգտագործեն իրենց ժամանակը կցանկանայի, որ դժբախտություններ չլինեին նրանց հետ, որ Բաքում խաղային շատ երջանիկ, գնային արշավների եւ խաղային անհոգ ես հայտնվել եմ թե կյատում հի, հի, հիմա կարծես մի գունավոր ու շատ